Me thonë bismilah në abdes është vaxhib, është detyrë. Që do të thotë, po nuk the, abdesi është i saktë, po ti je gjynahqar se ke lënë urdhnin pa zbatuar. Janë afërsisht nëntëmbëdhjetë hadithe, të cilat pothuajse të gjitha janë të dobëta, mirëpo ka një rregull që kur vijnë kaq shumë hadithe, forcojnë njëra tjetrën dhe ngrihen nga grada i dobët në gradën hasen e rëndësishme, hadithi është që punohet me të, është hadithi pra konsiderohet prej haditheve të pranueshme dhe me thon bismillah është detyrë. Po kur je në banjo nuk ka nevojë me thon bismillah, e thu me me zemër, me mend. Bo sikur e thu me mend një fjalë, bo bismillah po me mend, po nuk e shpreh me gojë dhe Allahu e din më së miri.